السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسرنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kusieni pamoja na kuihusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa la hadithi wiki iliyopita tulikuwa tumesimama kwenye hadithi ya ishirini na mbili hadithi ya Abdullah bin Jabir hadithi ya Abu Abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نا leo tunaingia حديث nambari 23 hadithi ya Abu Malik al-Harith ibn Asim al رضي الله عنه قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها رواه مسلم طيب الحديث الثالث والعشرون حديث يا عشرين نتعت عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهور شطر الإيمان kutoka أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال hakika Abu Malik amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama at-tuhuru shatrul iman tahara ni nusu ya imani au ni sehemu ya imani tahara ni nusu ya imani au ni sehemu ya imani walhamdulillah tamla al-mizan na alhamdulillah inajaza mizani kwa mtu kusema alhamdulillah haya maneno yanajaza mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani au tamla'u ma baina as-samai wal ardh na subhanallah na alhamdulillah haya maneno mawili yanajaza au linajaza mojawapo ma baina samai wal ardi sehemu baina ya mbingu na ardhi kwa mtu kusema subhanallah walhamdulillah maneno yanajaza baina ya mbingu na ardhi au mojawapo linajaza baina ya mbingu na ardhi wassalatu nurun na swala ni nuru wassalatu nurun na swala ni nuru wasadaqatu burhanun na sadaka ni hoja wasadaqatu burhanun na sadaka ni hoja sadaka ni burhan wasabru diyaun na subra ni mwanga wasabru diyaun na subra ni mwanga والقران hujjatul laka aw alayka na Qur'an ni hoja yako au ni hoja juu yako yani Qur'an ima itakuwa ni hoja yako ya kukutetea wewe au ni hoja juu yako ambayo itakuwa dhidi yako kupeleka katika maangamivu kullu nasi yaghidu kila mtu au watu wote wanajihimu wanatoka mapema fabai'un nafsahu katika hao watu kuna anayeuza nafsi yake fabai'un nafsahu kuna muuzaji wa nafsi yake basi kuna yule ambaye anaiuza nafsi yake famu'tiquha akaiacha huru nafsi yake kutokana na moto famu'tiquha akaiacha nafsi yake huru kutokana na moto yani akaiepusha na moto au mubikuha au akaiangamiza au mubikuha au akaiangamiza rawahu muslimun hadithi ameipokea al-imamu muslim tayyib عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى متوم صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان طهاره ني يا إيماني أو سهم قد كإيمان شطر قيل النصف شطر قيل النصف وقيل الجزء وإن لم يكن نصفا قيل النصف وقيل الجزء وإن لم يكن نصفا قيل النصف وقيل الجزء وان لم يكن نصفا نينو شطر يمسيو ما لك نص نايندو مشهور سما شطر بمعنى نصف وقيل الجزء نايمسيمو كو ني سهيم وان لم يكن نصفا حتى كما يو سهيم يسيو نص الطهور شطر الايمان ما معنى الايمان هنا nini maana ya imani hapa الايمان هو الصلاه الايمان هنا هو الصلاه imani hapa ni swala imani ni swala كما قال الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم إلى بيت المقدس أي صلاتكم إلى بيت المقدس كما باب الله سبحانه وتعالى وسمى وما كان الله ليضيع إيمانكم hakuwa الله سبحانه وتعالى من mwenye ايمان ذي اي صلاه ذي e swala zenu ila baitul maqdis za kuelekea baitul maqdis kwa hiyo pale panaposema at-tahuru shatru iman tahara ni nusu ya iman ikiwa na maana tahara ni nusu ya swala au tahara ni sehemu ya swala thumma ma maana hadhihi jumla kisha ni nini maana ya hii jumla الطهور شطر الايمان مقصوده يكنيني المشهور في معنى المشهور في معنى المشهور في معنى ان الاجر فيه ينتهي الى نصف اجر الايمان ان الاجر فيه ينتهي ila nisfi ajri al-iman inna al-ajra fihi yantahi ila nisfi ajri al-iman maana ambayo ni mashuhur ambayo hata Ibn Daqiq al-Eid ameinukuu katika kitabu chake wakati anasherehesha al-40 an-nawawiyya amesema innal ajra fihi yantahi ila nisfi ajri al-iman kwamba hakika malipo katika swala la uh, mtu kuwa tohara yanafikia mwisho wa malipo ya imani malipo katika hilo yanafikia mwisho wa malipo ya imani innal ajra innal ajra fihi yantahi ila nisfi ajri iman hakika malipo katika uh, hilo yanaishia nusu ya malipo ya imani thumma qala walhamdulillahi tamla al na alhamdulillah inajaza mizani yani mtu kusema alhamdulillah hili neno linajaza mizani ya mtu linajaza matendo mazuri ya mtu siku ya kiyama kwa nini annaha li'idhami ajriha tamla tamla mizana alhamidi lillah annaha li'idhami ajriha tamla'u ميزان الحامد لله تعالى أنها لعظم أجرها تملأ ميزان الحامد لله تعالى hakika hilo neno la'idhami ajriha kwa ajili ya ukubwa wa malipo yake tamla'u mizana alhamidi lillahi ta'ala linajaza mizani ya mwenye kusema alhamdulillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu kusema hilo neno na akawa analikithirisha ni sababu ya kujaa mizani yake ya matendo mema alhamdulillah kwa hiyo neno ambalo mtu anaweza akaliona kuwa ni jepesi katika ulimi lakini uh, ni neno zito katika mizani linaongeza uzito katika matendo mazuri ya mja matendo ambayo ndiyo ya kumfanya yeye kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuepukana na moto yani sababu ya yeye kuingia katika pepo au kuwa mbali na moto wa subhanallah na kusema subhanallah walhamdulillah na kusema alhamdulillah tamlaani au tamlau ma baina as-samai wal ardh hizi sentensi mbili au haya maneno mawili yani kusema subhanallah kadhalika kusema uh, alhamdulillah tamlaani yanajaza au tamla au moja mojawapo linajaza ma baina as-samai wal ardi baina ya mbingu na ardhi ma baina as-samaa wal ardi najaza baina ya mbingu na ardhi kwa ajili gani mashtamalat alayhi من التنزيه لله ما اشتملت عليه من التنزيه لله ما اشتملت عليه من التنزيه لله والافتقار إليه ما اشتملت عليه من التنزيه لله والافتقار إليه ما اشتملت عليه من التنزيه لله والافتقار إليه kwa yale ambayo yamekusanya na hizo sentensi katika kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kuhitajia kwake yeye Mola azza fi ula wa azma fi ahli samaa kwa yale ambayo yamekusanywa ndani yake mna tanzihi lillah katika kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala wal iftiqari ilayhi na mtu kuhitajia huwa fakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwa ajili hiyo sasa hayo maneno yanakuwa ni yenye kujaza baina ya mbingu na ardhi thumma qala was-salatu nurun na swala ni nuru maanahu annaha tamna min al-ma'asi annaha tamna'u من المعاصي أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر أنها تمنع المعاصي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر أنها حقيقة هي سؤال tamnau min almaasi ina mzuia mtu kutokana na maasi swala mtu anapokuwa na swali swala ya uhakika hiyo swala inamzuia na maasi watanha anil fashai wal munkar na ina kimea na kimea na kukataza mabaya na maovu watanha an fashai wal munkar na inakemea na ukataza mabaya na maovu watahdi ila sawabi watahdi ila sawabi na inamuongoza mtu katika usawa watahdi ila sawabi na inamuongoza mtu katika usawa swala mtu anapokuwa swali vizuri kabisa inakuwa inamuongoza katika usawa kama anna an-nura yustadha'u bihi kama anna an-nura yustadha'u bihi kama ilivyokuwa nuru watu wanakuwa wanajiangazia kwayo kama ilivyokuwa nuru mwanga watu wanakuwa wanajiangazia katika mambo yao kwa kama ilivyokuwa watu wanajiangazia kwa mwanga kwa nuru kadhalika swala inakuwa hivyo hivyo inakuwa inamjalia mtu nuru ya kumzuia kutokana na maasi na kumkataza na kumkemea kutokana na maovu na mabaya na kumuongoza katika usawa wakila na imesemwa wakila na imesemwa an yakuna آخرها نورا أن يكون آخرها نورا لصاحبها يوم القيامة أن يكون آخرها نورا لصاحبها يوم القيامة أن يكون آخرها نورا لصاحبها يوم القيامة na maana nyingine amesema kwamba يكون yakuna akhiruha ni kuwa mwisho wake nuran ni nuru lisahibiha kwa mwenye hiyo swala yauma alqiyama siku ya kiyama yani msema kwamba mtu anapokuwa na swali an yakuna akhiruha inakuwa mwisho wake nura ni mwanga lisahibiha kwa huyo mtu mwenye hiyo swala yauma alqiyama siku ya kiyama yani mtu anapokuwa uh, anakuwa na swali swala kama vile inavyotakikana yeye aweze kuswali basi mwisho wake inakuwa ni nuru kwa huyo mwenye kuswali siku ya kiyama thumma qala was-sadaqatu burhan eh, was-sadaqatu burhan na sadaka ni hoja sadaka ni hoja au sadaka ni dalili sadaqatu burhanun na sadaka ni hoja au dalili hapo aliposema eh, burhanun eh حجة أو دليل حجة أو دليل ni أو دليل dalili فمعنى فمعناه دليل على ايمان صاحبها دليل على ايمان صاحبها وصدقه دليل على دليل على ايمان صاحبها وصدقه دليل على ايمان صاحبها وصدقه وذلك ان النفوس تشح بالمال وذلك أن النفوس تشح بالمال وذلك أن النفوس تشح بالمال وذلك أن النفوس تشح بالمال فمن وقي شح نفسه فمن وقي شح نفسه فمن وقي شح نفسه وتصدق فمن وقي شح نفسه وتصدق فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه كان علامة على إيمانه كان علامة على إيمانه والصدقة برهان أي حجة أو دليل نهوج أو دليل كوي نقوى معنى جملة أي دليل على an ala imani sahibiha ni dalilun ala imani sahibiha ni dalili juu ya imani ya mtu mwenye kutoa sadaka yani mtu anapokuwa anatoa sadaka kwa hiyo ile inakuwa ni dalili ya imani ya mtoaji wa sadaka wa na ukweli wake ni dalilun ala imani sahibiha ni dalili juu ya imani ya mwenye kutoa sadaka wasidqihi na ukweli wake wadhālika anna an-nufusa tashu'u bil mali na hayo kwa sababu nafsi zenyewe zinakuwa ni bakhili kuhusiana na habari za mali nafsi zinakuwa bakhili kuhusiana na habari za mali siku zote nafsi zimekuwa ni bakhili swala la kuonekana zinakuwa ni zenye kutoa mali Halafu ikawa mtu malipo yale hayaoni wakati huo huo. Nafsi zimeumbwa hivyo. Zinakuwa ni bakhili sana kwenye ishu ya mali. Faman uqiya shuha nafsi, kwa yule lindwa na ubakhili wa nafsi yake. Faman uqiya shuha nafsihi, basi yule atakayelindwa na ubakhili wa nafsi yake watasaddaqa na akawa ni mwenye kutoa sadaka kana alamatan ala imanihi inakuwa ni alama juu ya imani yake inakuwa ni alama juu ya imani yake nafsi za watu wengi ziko katika hali hizo mali uh, nafsi zenyewe zimekuwa ni zenye kupondukia katika mali sasa si kitu rahisi mtu kuwa anatoa mali yake ni jambo kubwa ni jambo kubwa sana na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anaifungua nafsi yake akawa ametengwa na swala la kuwa bakhili akawa ni mtu wa kujitahidi kutoa sadaka sadaka ambayo yeye haimdhuru hii inakuwa ni alama ya imani yake kwa hiyo kunaopatikana baadhi ya sababu mtu akashindwa kutoa sadaka inakuwa anapata sababu tu lakini kwa sababu nafsi zenyewe ziko hivyo yaani kunaopatikana sababu fulani basi mtu akasema ah basi mimi sitoi sadaka yaani yeye anafanyia tu hiyo njia ya kupitia lakini uhakika kwamba nafsi yenyewe imeumbwa hivyo imeumbwa kuwa bakhili kuhusiana na habari za mali idhan la tataajabu kwa ajili hiyo msishangae msishangae yani mtu ambaye ana uwezo wa kutoa elfu moja akawa hatoi sio kawa anashangaa kwa nini bwana atoe elfu moja kwa sababu nafsi zetu si zimeumbwa hivi kwa sababu hoja zingine zinakuwa hazina msingi hoja zingine zinakuwa hazina msingi kusema ah, mfano mbona mapambo na matumizi ya tusomeo nani ndio kwambia wakati mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wanatoa sadaka alafu baadaye mtume anakaa hapa anakusema ah jamani wewe wewe baka nitoke supply fulani wewe Umar utoe supply fulani tulitumia kwenye kaza na kaza na kaza Allahumma kwenda waone kwamba sadaka msikitini ni mtaji au mradi fulani kama wakifanya hivyo basi itakuwa ni sahihi yani kuona sadaka msikitini ni mtaji fulani au ni mradi fulani yeye kama wanafanya kuwa ni mtaji na mradi sawa wanakuwa wanapatia kwa nini kwa sababu wana, wanafanya kuwa ni sehemu ya kufanyaje ya kukusanya mali lakini kama mtu anatoa sadaka lillahi subhanahu wa ta'ala hawezi kugeukia vitu hivyo hawezi kugeukia vitu vya namna hiyo kisa yani siyo hata kwaje na sijui ndio hivyo hivyo kwamba siku zote yani nafsi zinataka mtu huenda kulea watu kama vile ambavyo wanavyotaka au ni vipi yani inapopatikana mtu na kukosoa mambo wanayofanya watu inakuwa ni shida sasa sijui yani ifikie hatua tusiwe tunaambizana kwamba jamani kufanya hivyo si sawa tufanye hivi yani tuleani kama vile nafsi za watu zinavyotaka ingekuwa hivi dini isingefika huko dini yule mzungumzaji anapokuwa anazungumza naongoza watu katika usawa kwamba huu ndio usawa na kukosoa watu kwamba hiki mnachokifanya hapa sio sawa bali usawa ndio lakini kwa nini anapoonekana mtu wa namna hii halafu watu nafikia hatua sasa ya kumchukia na kumjengea majumba kwa nini wasioni kwamba huyu ndo mtu wa msingi wa kuishi naye katika maisha yao wasadaqatu burhan na sadaka ni dalili dalili juu ya imani ya mtoaji wa sadaka na ukweli wake kwa sababu nafsi ni bakili kuhusiana na mali faman uqiya shuhha nafsihi yule mwenye kukingwa na ubakili wa nafsi yake watasaddaqa na akatoa sadaka kana alamatan ala imani inakuwa ni alama ya imani yake kwa watu watoe sadaka watoe sadaka kadiri ya vile uwezo wao ulivyo na Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua hali za watu Allah subhanahu wa ta'ala anajua hali za watu thumma قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء نصبر المعنقى والصبر ضياء لا صبر المعنقى اي الصبر المحبوب في الشرع الصبر المحبوب في الشرع الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر عن معصيته والصبر عن معصيته والصبر على المصائب والصبر على المصائب الصبر المحبوب في الشرع الصبر يعني كوبندو في الشريعه صبر يعني كوبندو في الشريعه نحن نوصل الصبر وهو الصبر على طاعه الله ni subra juu ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala yani hata kumtia Allah subhanahu wa ta'ala kunatikia subra hata kama nafsi itaona kuwa ni ngumu lakini hakika toa inahitajika subra kwa sababu bila subra mtu hawezi kudumu katika toa hivi nyamuoni watu ambao wanaswali msimu hadi msimu wamejaa ni wengi lakini toa lazima mtu awe na subira nayo ili aweze kuitekeleza mtu kubaki katika sunna hii inahitajika subira kwa sababu kuna mambo mengi ya msimu bali kuna maneno ya jeuri na kabla utakuwa unaambiwa lakini ukiangalia ni kwa nini kwa sababu ya wewe kushikamana na sunna na kushikamana na sunna ni toa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala watu wasiofanya ibada hasa ya swala wengine sio kwamba hawa hawataki wanataka lakini hawawezi kusubiri hawawe na subira kadhalika wasubiru an maasiyatihi na subira ya kuacha maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala yani kuacha maasi na kunahitajia subira mtu asipokuwa na subira anaingia katika maasi ya kumwasi Mola subhanahu wa ta'ala wasabru ala almasaib na kusubiri juu ya ma, ya masaib juu ya misiba wasabru ala almasaib na kuwa na subra juu ya matatizo juu ya misiba ومعناه ومعناه أن الصبر محبوب ومعناه أن الصبر محبوب أن الصبر محبوب لا يزال صاحبه مستضيئا به أن الصبر محبوب لا يزال صاحبه مستضيئا به أن الصبر محبوب لا يزال صاحبه مستضيئا به مهتديا مستمرا على الصواب la yazalu sahibu mustabi'an bihi muftadiyan mustamirran ala as-sawab mustabi'an bihi muftadiyan mustamirran ala as-sawab maana yake anna sabra mahbub kwamba hakika subra ni yenye kupendwa subra ni yenye kupendwa la yazalu sahibuhu hatoacha kuwa mtu wake mustabi'an bihi ni mwenye uh, kujiangazia kwa hiyo subra au ni mwenye kung'aa kwa hiyo subra muhtadiyan mwenye kuongoka mustamirran mwenye kuendelea ala sawab juu ya sawab subra haachi mtu mwenye subra mustadhi'an bihi mwenye kujiangazia kwa hiyo subra muhtadiyan mwenye kuongoka mustamirran mwenye kuendelea ala sawab katika usawa kwa hiyo sawa sawa ile subra ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala au subra ya mtu kusubiri kuto kuingia katika maasi au subra ya mtu uh, kusubiri wakati wa matatizo na shida mtu hatoacha uh, kuwa ni mwenye kujiangazia kwa hiyo subra mwenye kuongoka na mwenye kuendelea katika swala kwa hiyo hali yoyote inayokuwa inatokea kwa wewe muislamu hiyo hali uone kuwa ni kheri kwa wewe jambo la, um-, la muumini jambo lake lote ni kheri wala usihesabu kwamba kila jambo linalokutokea wewe ni shari hapana kwa sababu gani muumini anapompata jambo la kheri anashukuru inakuwa ni kheri kwake linapompata jambo la shari jambo lisilofurahisha jambo lenye kusononesha anasubiri na kuwa ni kheri kwake kwa mahman kana la vyovyote jambo linavyokuwa kwa muumini hilo jambo linakuwa ni kheri kwake halafu mkani mnajua kwamba hali haidumu katika e, katika mazingira mamoja hali haiwi moja hali huwa tofautiana leo unakuwa katika amani kesho kunatokea mazingira ya kukosa amani leo unakuwa katika raha kesho unakuwa katika shida leo unakuwa mzima kesho unakuwa mgonjwa huyo ndo mwanadamu alifu mwanadamu yuko katika hali hiyo lakini hali hizi zote zinakuwa ni kheri kwa muumini hakuna jambo ambalo linakuwa shari kwake yeye na mambo mengine yanatokea kwa hekima kwa hiyo yanapotokea kutokea nyinyi hamtekikani kuhangaika tulizeni nafsi zenu subirini kuwe na subira na kuendea mambo kama vile yanavyotaka kuendewa <coughs> yani nyinyi msidhani kwamba mtasalimika na watu yani kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakusalimika na watu vipi mtasalimika ninyi mta mtatungiwa uongo na mtafanyiwa kila aina ya makroho lakini mkiangalia kuna hakuna kibaya mlichokifanya hakuna kibaya mlichokifanya someni sira mashekhe wakubwa kama alivyokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kana jabalan bisunna alikuwa ni jabari kwa sunna lakini mbona watu walikuwa wanamfukuza katika miji yao na ni wale ambao walikuwa wanasema kuwa ni waislamu lakini haikuwa sababu yeye kuacha dini wala haikuwa sababu ya yeye kuacha kulingania lakini alikuwa na jaribio lolote alilokuwa amelifanya hamna huyu shekhi ambaye tunasoma kitabu chake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa anafukuzwa katika miji lakini kwa nini kwa sababu ya kukataza watu yale waliokuwa wanayefanya na kadiri mtu unavyokuwa unashikamana na dini yako ndivyo mitihani itakavyokuwa inakupata hivi kadiri vile unavyoshikamana dini yako vizuri ndivyo mitihani inavyokupata yaani usidhani kwamba wewe utashikamana na sunna vizuri usipate mitihani abadan sikwambiwa walingalizi wala ambao wanalingania kitabu na sunna katika hali ya usawa wasidhani kwamba eti wao watapata starehe ya ukaa kwenye kitu lazima watafanyiwa maudhi na si ajabu kusingiziwa vitu mbalimbali tu mara ngapi mnasikia ah, sasa ah, shekhi yule amekula hela za msikiti ule amekula hela za msikiti kwani yeye ndo anakaa na pesa za msikiti anakulaje kwa mfano basi yule amefanya kitu fulani Yaani si ajabu hata kaambia kwamba bwana yule shekhi ni mzinifu yule. Ah, umeona wapenda sisi. Yaani mzinifu ambao si jambo tu la wewe kutamka kawaida. Ambalo wewe ukilitamka uki hata kama ulikuwa unamwona nazini hivi na umemwona wewe peke yako tu. Ukisema maadamu mjetimia watu wanne fimbo zinakuhusu. Lakini si ajabu mtu akaje kuambia kwamba fulani ni mzinifu. Sasa mambo yote subira ndugu zangu yani msidhani kwamba kuna kuna kitakachotokea halafu nyinyi mkabaki katika hali ya amani na usalama muda wote haiwezi kuwa hivyo bidhan isbiru subiri kwa nafikiri mkiuliza mnajaribu hamna jaribu lakini sasa yangu kwambia haya tokeni bana msikitini hapo lazima fanya nini sabru dhiya na subra ni mwanga qur'an hujjatun laka au alayka na Qur'an ni hoja juu yako ni hoja yako au juu yako Qur'an ni hoja yako wewe yani kutetea au alayka au ni hoja juu yako ya kufanya wewe uingie katika maangamizi hapa aliposema alquran hujjatun laka au alayka ay satantafi'u bihi in talawtaha wa amilta bihi satantafi'u bihi in talawtaha in talawtahu wa amalta bihi satantafi'u bihi in talawtahu wa amilta bihi satantafi'u bihi in talawtahu wa amilta به وإلا فهو حجة عليك ستنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك ستنتفع به وتنفكنا في القرآن ستنتفع به وتنفكنا في القرآن إن تلوته إكيو تيسوم إن تلوته إكيو تيسوم wa amilta bihi na kuifanyia kazi lakini jambo la kwanza kabisa uisome jambo la kwanza kabisa uisome alafu jambo la pili uifanyie kazi na ndio maana huwa tunahimiza watu wajisahidi kujifundisha Qur'an wakae chini wajifundishe kusoma Qur'an kitabu cha Mola wao watu wasihami Qur'ani jitahidi kusoma kitabu cha Mola wao baada ya kusoma kitabu cha Mola wao kufanyia kazi yale ambayo yako ndani yake na si mtu unaisha aliyekuwa ujui kusoma kitabu cha Mola wako sasa kama unajua kusoma kitabu cha Mola wako vipi utafanyia kazi yale ambayo yako ndani yake kwa sasa ntafu bihi utanufaika nayo hiyo Qur'an inta tahu ikiwa utaisoma wa amilta bihi na kuifanyia kazi wa illa fahuwa hujjatun alayka kinyume na hivyo itakuwa ni hoja kukuangamiza wewe sasa unakuwa ni muislamu naishi katika hii dunia hutaki kusoma Qur'an sasa ukiambiwa basi kaa bwana soma kitabu cha wala wako kesi ugomvi tena si ajabu akasema basi bwana ah nimsikie yule sheikh yani amewatoa akili watu wote wasiokaa darasani kusoma ni uongo yani akaboya haijawahi kutamkwa hata mara moja wewe unaambiwa kaa chini soma kitabu cha Mola wako kwani anayekwambia kaa chini soma kitabu cha Mola yeye anakutakia nini kana kutakia kila anakutakia salama tu sasa kiambia si vizuri bwana wewe muislamu kukaa katika dunia hali ya kuwa hujui kusoma kitabu cha Mola wako haya kesi inatoka kesi inatoka sasa usipohimizwa na kuelezwa lini sasa utajua kusoma kitabu cha mwana wako Qur'an na baada ya kusoma mtu aifanyie kazi kinyume na hivyo itakuwa ni hoja juu ya mtu kinyume na hivyo mtu anakuwa anahesabika kwamba yeye ameihama Qur'ani sasa muislamu anahamadi Qur'an yani wewe usipojishughulisha na kusoma Qur'ani wewe unakuwa unaihama Qur'an usipoisikiliza umeihama Qur'an usipofanya kazi umeihama Qur'an usipoifanye kuwa ni hakimu katika maisha yako umeihama Qur'ani vyovyote ukavyojiweka lakini maadamu huisoma huisikilizi huifanyii kazi wala humfanyi kuwa ni hakimu katika maisha yako wewe umeihama Qur'ani ni kitu kibaya Muislamu rahmani Qur'ani sasa ikiwa ndo mtu hajui kabisa kusoma Qur'ani yani sijui tusemaje maana tukisema ameihama yani kana kwamba aliwahi kuwa nayo yani yani sijui hata daraja lake linakuwaje ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يبدو watu wote wanatoka asubuhi fabai'u nafsahu basi kuna yule ambaye anayeuza nafsi yake au kila mmoja ni mwenye kuiuza nafsi yake famutikuha kuna yule ambaye anayeuza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kaiacha huru kutokana na moto au muubikuha au mwenye kuiangamiza na kuitia katika moto eh anna kulla insanin yas'a li nafsihi eh anna kulla insanin yas'a li nafsihi eh anna kulla insanin yas'a li nafsihi anna kulla insanin yas'a لنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب فيعتقها من العذاب فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها باتباعها فيوبقها فيوبقها معنى يا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي أن كل إنسان hakika kila mtu yasaa linafsihi anahangaika kwa ajili ya nafsi yake yasaa linafsihi anahangaika kwa ajili ya nafsi yake faminhum man yabi'uha lillahi bitaatihi lahu miongoni mwa hao watu kuna mtu ambaye anaiuza nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii fayu'tiquha min al'adhabi akaiacha huru kutokana na adhabu akaiokoa kutokana na adhabu faminhum man yabi'uha lillahi bita'ati miongoni mwao kuna anayeuza nafsi yake kwa ajili ya Allah kwa kumtii lahu yeye fayutiquha min al'adhabi akaiacha huru kutokana na adhabu wa minhum man yabi'uha lishaitani walhawa na miongoni mwao kuna anayeuza nafsi yake kwa ajili ya sheitani na matamanio wa minhum man yabi'uha lishaitani walhawa na miongoni mwao kuna ambaye anaiuza nafsi yake kwa ajili ya sheitani na matamanio bitibaiha kwa kufuata hayo matamanio bitibaiha kwa kufuata hayo matamanio fayubiquha akawa ni mwenye kuiangamiza akawa ni mwenye kuiangamiza kwa hapa aliyosema kama watikuha ni kuiacha huru kutokana na adhab au muubikuha ay muhlikuha muubikuha ay muhliku hakika hadithi imekusanya mambo mengi imekusanya mambo mengi sana lakini uh, kwa hizo taariki chache ambazo tumezitoa kuhusiana na hii hadithi uh, zinatosha tutaendelea wiki ijayo insha Allah subhanahu wa ta'ala